29 skirsnis Senis atsisveikinė su Senžermeno priemeščiu ir ponios dėtėjai salonu įsikūrė savo namuose Kalvarijos seserų gatvėje Marė kvartale. Be durininko turėjo du tarnus, tą pačią kambarinę Nikoletę, kuris stojo į manjonos vietą, ir padusus išnopuojantį baską, apie kurį jau esame kalbėję anksčiau. 1827 metais Marijui sukako 17 metų. Kartą sugrįžęs vakare namo jis rado senelį su laišku rankoje. Marijau, tarė pono Žilnormanas, rytoj tu važiuosi į Vernoną. O ko, paklausė Marijus, aplankyti tėvo? Marijus krūptelėjo, jis niekomet nebuvo pagalvojęs, jo gali ateiti diena, kada jam teks susitikti su tėvu. Vargu ar kas nors jį galėjo labiau nustebinti, labiau apstulbinti ir pasakysime stačiai labiau suerzinti. Tėvas jam buvo toks tolimas, kad jis visai nenorėjo su juo suartėti. Tai buvo ne tiek nemalonumas, kiek sunki prievolė. Marijus jau nekalbant apie politinės antipatijas buvo įsitikinęs, kad jo tėvas tas kardakirtys, kaip jį vadindavo ponas Žilnormanas, būdamas gerai nusiteikęs, jo nemyli. Tad tai buvo aišku, kitaip jo nebūtų šitai pametęs ir palikęs kitų globai. Jausdamasis nemylimas ir jis nemylėjo. Taip ir reikia, sakydavo į savo. Marijus buvo toks pritrenktas, kad pona Žilnormaną nieko nie neklausinėjo. Senelis kalbėjo toliau. Rodos jis serga, reikalauja tavęs. Paskui kiek patilės pridūrė. Važiuok rytoj rytą. Kiek žinau, iš Fonteno kiemo karieta į Vernoną išvyksta šešiomis ryto ir ten būna vakare. Važiuok ją. Jis rašo, kad skubu. Paskui suglamžė laišką ir įsikišo į kišenę. Marijus būtų galėjęs išvažiuoti tą patį vakarą ir būti pas tėvą kitos dienos rytą. Tais laikais vienas diližanas išeidavo naktį iš Bulua gatvės ir per Vernoną važiuodavo į Ruaną. Nei ponui Žilnormanui, nei Marijui neatėjo į galvą pasteirauti. Kitą dieną tamstant Marijus atvyko į Vernoną. Namuose jau žiebėsi žiburiai. Pirmą sutiktą praeivį jis paklausė, kur gyvena ponas Ponmersi. Mat savo sieloje jis buvo tos pačios nuomonės kaip ir restauracija – ir savo tėvui nepripažino nei barono titulo, nei pulkininko laipsnio. Jam parodė namą, jis paskambino, atidarė moterį su maža lemputė rankoje. Ar namie ponas pon Mersi? paklausė Marijus. Moteris nieko neatsakė. Ar čia jo butas? dar kartą paklausė Marijus. Moteris linktelėjo galvą. Ar galėčiau su juo pasikalbėti? Moteris neigiamai pakratė galvą. Bet aš jo sūnus, kalbėjo toliau Marijus, jis manęs laukė. Jisai jau nebelaukia jūsų, atsakė moteris. Tik tada Marijus pastebėjo, kad jį verkė. Ji pirštų jam parodė duris į žemą salę. Jis įėjo. Patalpoje apšviestoje vienos lainės žvakis pastatytos ant žydinio buvo trys vyriški. Vienas stovėjo, antras klūpoje, o trečias vienmarškinis gulėjo išdrikas ant grindų. Tasai, kuris gulėjo ant žemės ir buvo pulkininkas. Kiti du buvo gydytojas ir dvasininkas, šis meldėsi. Pulkininkas prieš tris dienas susirgo smarkę karštlygę. Lygos pradžioje, nujausdamas negerą, jis parašė pono Žilnormanui, prašydamas atsiųsti sūnų. Liga pakrypo į blogą pusę. Vakare prieš atvykstant Marijų į Vernoną, pulkininkas ėmė klėdėti, nors tarnaitė mėgino jį sulaikyti, jis iššoko iš lovo, šaukdamas, mano sūnus netvyksta, einu jo sutikti. Paskui išbėgo iš kambario, sukniupa priemenėje ant grindų ir to jau numirė. Buvo pakviestas gydytojas ir klebonas, gydytojas atvyko per vėlai, klebonas atvyko per vėlai, sunus taipgi atvyko per vėlai. Blandžioje žvakė šviesoje gulinčio pulkininko baltame skruoste galėjai žiūrėti didelę ašrą, ištryškusi iš nebegyvos akies. Akis jau buvo užgesusi, bet ašara dar nespėjusi išdžiūti. Šioji ašara tai sunaus pavėlavimas. Marijus žiūrėjo šį žmogų, kurį matė pirmą ir paskutinį kartą – į šį garbingą vyrišką veidą, į atmerktas, bet nieko nereginčias akis, į žilus plaukus, į tvirtą kūną, ant kurio šiandien ir ten galėjai matyti rudus ruožus, kardo kirčių žymes, į raudonas išvaigždės panašias dėmes, kulkų pėtsakus. Žiūrėjo į didžiulį per visą skruostą einantį randą, kuri žymėjo herojiškumą veide, Dievo paženklintame nepaprastų gerumu. Jis pagalvojo, kad šitas žmogus jo tėvas, kad šitas žmogus nebegyvas – bet liko abejingas. Liudesys, kurį jis jautė, nieku nesiskyrė nuo liūdėsio, kurį būtų jautęs, matydamas bet kurį kitą mirusį žmogų. O tuo tarpu sielvartas gilus, sielvartas viešpatavo šiame kambaryje. Kampe raudojo tarnaitį, klebonas meldėsi kukčiodamas, gydytojo šluostėsi ašaras, net lavonas ir tas verkė. Gydytojas kunigas ir ta moteris nors ir prislėgti širdgėlo žvilgčio į Marijų netardami nė žodžių. Jis buvo čia svetimas. Marijui buvo gėda ir nesmagu, kad jis taip maža jaudinasi. Ir jis nežinojo, kaip jam laikytis. Jis leido nukristi ant žemį savo skrybelį, kurią turėjo rankoje įdant kiti, pamanytų, jog skausmas jam atimė jėgas. Bet drauge Marijus jautė lyg sąžinės priekaištus ir panieką savo už šitokį elgesį. Bet ar jis buvo to kaltas, juk jis nemylėjo tėvo. Pulkininkas nieko nepaliko. Pardavus jo kilnojimą į turtą vos užteko lėšų laidotuvėms. Tarnaitė rado gabalėlį popieriaus, kurį padavė Marijui. Ten štai, kas buvo parašyta paties pulkininko ranka. Mano sūnui. Imperatorius Vaterlo kautinių laukia man suteikė barono titulą. Kadangi restauracija man nepripažįsta šio titulo, už kurį sumokėjau savo krauju, tai jį priims ir nešios mano sunus. Savai aišku, jis bus jo vertas. Antroje pusėje buvo pulkininko prierašas. Tose pat Vaterlo kautynėse vienas seržantas man išgelbėjo gyvybę. To žmogaus pavardė Tenardie. Pastaruoju metu, kiek man yra žinoma, jis laikė nedidelę smuklę viename sodžioje Paryžiaus apylinkėse. Šelyje ar Manfermeilyje. Jei mano sūnui tektų kada su Tenardie susitikti, jis padarys jam visą, ką tik galės. Ne iš didžios meilės tėvui, bet iš tos neaiškios pagarbos mirusiam žmogui, kuri visuomet viešpatauja žmogaus širdyje, Marijus paėmė raštelį ir įsidėjo kišenę. Iš pulkininko turto nieko neliko. Pona Žilnormanas liepė parduoti senų daiktų pirklių jo špagą ir uniformą, kaimynai išgrobstė sodą, išvogė retasias gėles, kitus augalus apgožė pildžolės, jie virtų laukiniais arba nudžiuvo. Marijus išbuvo Vernone tik dvi paras. Po laidotuvių sugrįžo į Paryžių ir toliau studijavo teisę, visiškai pamiršęs tėvą, lyg tasai niekomet nė nebūtų gyvenęs pasaulyje. Per dvi dienas pulkininkas buvo palaidotas, per tris dienas užmirštas. Marijus nešiojo priskrivėlės gedulą. Štai ir viskas. Penktas skyrius. Kartais klausydamas mišių žmogus tampa revoliucionierium. Marijus nebuvo metęs savo vaikystės ir religinių papročių. Vieną sekmadienį jis nuėjo į Švento Sulpicijaus bažnyčią išklausyti mišių prie to paties šventosios mergelės altoriaus, prie kurio jį dar mažą vedžiodavosi teta Žil Norman. Būdamas tą dieną labiau negu paprastai įsiblaškęs ir įsisvajojęs, jis atsistojo už vieno pilioriaus ir mašinaliai atsiklaupė ant soliuko priešais kėdę, apmuštą Ultrechto aksomų su įrašu atloše. Ponas Mabefas, bažnyčios seniūnas. Mišios dar vos tik buvo prasidėjusios, bet prie Marijaus priejo kažkoks senukas ir tarė jam, ponė, ši vieta mano. Marijus skubė atsistojo ir senukas atsisėdo savo kėdėje. Mišioms pasibaigus Marijus susimastys tebestovėjo už kelių žingsnių. Senukas vėl priejo priejo ir tarė. Atsiprašau, ponė, kad jūs pirmą sutrukdžiau ir dabar vėl trukdau. Jūs turbūt manote, kad esu labai įkirus, todėl turiu jums paaiškinti – To visai nereikia, ponė, atsakė Marijus. Priešingai kalbėjo toliau senukas. Aš nenoriu, kad jūs apie mane būtumėte blogos nuomonės. Matote, ši vieta man labai brangi. Iš čia man ir mišios atrodo geresnis. Kodėl? Aš jums to tai jau papasakosiu. Mat, kaip tik iš šitos vietos aš daug metų stebėjau vieną šaunų, bet nelaimingą tėvą, kuris dėl šeimos aplinkybių, negalėdamas kitokiu būdu matyti savo sunaus, reguliariai čia ateidavo kartą per 2-3 mėnesius. Jis atvykdavo tuo metu, kada, kaip jam buvo žinoma, jo sūnų atvesdavo klausyti mišių. Vaikas nė neįtardavo, kad jo tėvas čia pat. Galimas daiktas jis kvailutis nė nežinojo, kad turi tėvą. O tėvas lėpdavosi už šito pilioriaus, kad jo nematytų. Jie žiūrėdavo į savo vaiką ir verkdavo. Jis tą mažiulį dievino vargšas žmogelis. Man tas buvo aišku. Ši vieta man tapo lyg šventa ir aš papratau čia ateiti ir klausyti mišių. Man jį malonesnė už vietą parapijos suolose, į kurią turiu teisę kaip bažnyčios seniūnas. Aš netruputį pažinau tą nelaimingą poną. Jis turėjo uošvį, turtingą tetą, žodžiu, kažkokių giminių, kurie grasino atimsi iš vaiko paveldėjimo teisės, jeigu tėvas su juo matysis. Jis pasiaukojo, kad jo sunus ilgainiui būtų turtingas. Jis liko atskirtas nuo jo dėl politinių įsitikinimų. Žinoma, aš gerbiu politinius įsitikinimus, bet yra žmonių, kurie jau nebežino ribų. Dieve mano, jeigu kartą žmogus yra buvęs prie Vaterlo, tai jis dar nėra pabaisa. Dėl to dar negalima atskirti tėvą nuo jo vaiko. Jis buvo Bonaparto pulkininkas, o dabar jis rodos jau miręs. Jis gyveno Vernone, kur klebonauja mano brolis, o jo pavardė buvo lyg Pon Marie ar Mon Persi. Jis ir dabar tiesiog matyti, matau, skruostę turėjo baisų randą nuo kardo. Pon Mersi blikždamas paklausė Marijus. Taip, taip, pon Mersi, ar jūs jį pažinote? Pone, atsakė Marijus, tai mano tėvas. Senasis bažnyčios seniūnas pliaukštelė rankomis ir sušuko. Ach, tai jūs tas berniukas. Taip, tiesa, juk dabar jis turi būti jau užaugęs vyras. Na, vargšė, mano vaikelį, jūs galite drąsiai sakyti, kad turėjote tėvą, kuris labai jūs mylėjo. Marijus paėmė senukui už parankės ir jį palidėjo namo. Kitą dieną jis tarė ponui Žilnormanui. Mes su bičiuliai suruošėme nedidelę medžioklę. Ar galėčiau trims dienoms išvykti? Nors ir keturioms, atsakė senelis. Važiuok, linksminkis. Ir pamerkę sakį, pašnipždom tarė dukteriai. Kokia nors mergioti. Šeštas skyrius. Kuo gali būti reikšmingas susitikimas su bažnyčios seniūnu? Kur važinėjo Marijus, pamatysime kiek toliau. Marijus buvo išvykęs tris dienas – O grįžęs į Paryžių, tučtojau nuėjo į teisės mokyklos biblioteką ir paprašė monitero komplekto. Jis perskaitė moniterą, perskaitė visus istorinius veikalus apie Respubliką ir imperiją, Šventosios Elenos memorialą, visus atsiminimus, laikraščius, biuletenius, atsišaukimus, viską ryte prarijo. Pirmą kartą, kai jis užtiko tėvo vardą didžiosios armijos biuleteniuose, visą savaitę buvo lyg karštlygis apimtas – Jis pabuvojo pas generolus, kurių daliniuose tarnavo Žoržas Polmersijų tarp ir pas grafą H. Bažnyčios seniūnas Mabefas, pas kurį jis ne vieną kartą buvo nuėjęs, jam papasakojo apie pulkininko gyvenimą Vernone, demisijoje, apie jo gėlės vienatvę. Tokiu būdu Marijui pavyko gerai pažinti šį retą kilnios ir švelnios jėlo žmogų, šį liūto ir eriuko derinį į savo tėvą. Tuo tarpu įsigilinęs į savo tyrinėjimus, kuriems buvo skirtas visas jo laikas ir visos jo mintys, Marijus beveik nesimatydavo su Žil Normanais. Nustatytų laikų jis pasirodydavo valgomajame, o paskui jau jo niekaip nebūdavo galima surasti. Teta burbėjo, senelį Žil Normaną šypsojosi, aha, atėjo mergiščių laikas. Kartai senelis pridurdavo, po velnių aš maniau, kad tai tik žaismas, bet čia rodos tikra aistra. Tai buvo iš tikrųjų aistra. Marijus ėmė dievinti savo tėvą. Tuo pat metu ir jo pažiūrose vyko nepaprastas pasikeitimas. Jame buvo daug fazių ėjusių viena po kitos. Kadangi tokia yra daugelio mūsų gadynės proto istorija, manome, jog bus naudinga šias fazes nurodyti ir žingsnis po žingsnio jas pasekti. Praeitis, į kurią jis dabar pažvelgė, jį apstulbino. Visų pirma, jinai apakino jį. Lygi šiol Respublika, imperija jam buvo baisų žodžiai. Respublika tai giljotina, iškylanti prieblandoje, imperija kardas naktyje. Metė žvilgsnį su kažkokia begalinė nuostaba sumišusią su baimi ir džiaugsmu, tenai kur tarys rasės tik chaosą ir tamsą, išvydo spindinčią žvaigždės – Mirabo, Veranjo, Senžiusta, Robespierą, Kamilį Demuleną, Dantoną ir tekančią saulę Napoleoną. Jis nežinojo, kas jam darosi, jis traukėsi atgal apakinta šviesos. Po truputį pirmam nustebimui praėjus jis pradėjo apsiprasti su šia ryškia šviesa. Be svaigulio ėmė gilintis į įvykius ir be siaubo žiūrėjo į veikėjus. Revoliucija ir imperija spinduliuodamos iškilo prieš jo vidinį žvilgsnį. Abi šių įvykių ir jose dalyvavusių žmonių grupės jam rezumavosi į du didžiulės reikšmės faktus – Respublika liaudžiai gražintų pilietinių teisių suverenumas. Imperija Europoje įsigalėjusios prancūzų minties suverenumas. Revoliucija jam atskleidė didų tautos paveikslą, o imperija didų prancūzijos paveikslą. Ir savo širdys pripažino, jog tai puiku. Gal nėra reikalo čia vardyti, kas praslydo pro apakinto Marijos žvilgsnikais iš pat pradžių grėbėsi tokių pernelyg griežtų apibendrinimų. Mes tik norime parodyti jo minties vystimosi eigą. Pažanga neteina per vieną etapą. Padarę šią pastabą, kuri liečia ir tai, ką jau esame pasakę, ir tai, ką dar pasakysime, einame toliau. Marijus tuomet įsitikino, kad lygi šiol jis taip pat mažai suprato savo kraštą, kaip ir savo tėvą – Jis nepažino nei vieno, nei antro, savo norų užsirišęs akis kažkokiu tamsių raiščių. Dabar jis regėjo ir iš vienos pusės žavėjosi, o iš antros dievino. Jį labai slėgė apgailę stavimą ir sąžinės priekaištai, ir su skaudžia neviltimys galvojo, kad tik kapui dabar gali pasakyti tai, ką jauti savo širdyje. A, kad jo tėvas dar būtų gyvas, kad jis dar nebūtų jo netekęs – Jei gailestingasis gerasis dievas nebūtų leidęs jo tėvui numirti, kaip jis pultų, kaip bėgtų pas jį, kaip jam šauktų, tėve, aš čia, tai aš, mano širdis tokia pat kaip ir tavo, aš tavo sunus. Kaip jis bučiuotų tą baltą galvą, kaip vilgytų jo plaukus ašromis, kaip stebėtų tą randą, spaustų jo rankas, garbintų jo rūbus, bučiuotų jo kojas. Ak, kodėl jo tėvas taip anksti mirė, be laiko nesulaukęs teisingumo, nesulaukė savo sunaus meilės. Marijų be perstogės smaugė rauda, jo širdis nuolat kartojo ai man. Tuo pat metu jis darėsi vis rimtesnis ir griežtesnis, jo tikėjimas ir idėjos nuolat tvirtėjo, tiesos spindulių šviečiamas jo protas nuolat turtėjo, kažkoks vidinio brendimo procesas vyko jame. Du nauji atradimai jam padėjo išaukti – tėvynė ir tėvas. Dabar jam viskas lengvai atsiverdavo, tartum jis būtų turėjęs raktą. Ko jis anksčiau nekentė, dabar jis aiškino, ko anksčiau šlikštėjosi, dabar suprato. Jam išriškėjo, kokią providencinę prasme, dievišką ir žmogiškąją turi didėjai įvykiai, kurių nekesti jį mokė, ir didėjai vyrai, kuriuos bjauroti jį pratino. Kai jis pagalvodavo apie savo buvusius vakarykščius įsitikinimus, jie atrodydavo jam tokie pasenę ir jos prisiminęs iš čia piktindavosi, čia šypsodavosi. Pateisinęs tėvą, jis natūraliai reabilitavo ir Napoleoną. Tačiau šis persilaužimas, reikia pasakyti, nebuvo toks lengvas. Nuo pat vaikystės dienų Marijus girdėjo tik tokius samprotavimus apie Bonapartą, kurių laikėsi 1814 metų partija ir jie buvo įsigėrę jam į kūną ir kraują. O tuo tarpu visi restauracijos prietarai, interesai ir instinktai stengiasi iškraipyti Napoleono veidą. Napoleonas tai partijai kėlė dar didesnį siaubą negu Robespieras. Ji gana mitriai pasinaudojo nacijos nuovargių ir motinų neapykantą – Bonapartas buvo virtęs kažkokią beveik pasakišką pabaisą. Ir norėdamas stipriau paveikti vaizduotę liaudžiai, kuri, kaip neseniai nurodėme daugelį atžvilgių, yra kaip vaikas, 1814 metų partija rodo Bonapartą su visokiomis siaubingomis kaukimis, pradedant tokiomis, kurios gazdina, bet vis dėlto lieka didingos, ir baigiant tokiomis, kurios gazdina, bet yra jokingos. Nuo pat Tiberijaus iki Baubo. Nuoroda Tiberijus Romos imperatorius 14-37 metai patekęs istorijon kaip klastingas ir žiaurų žmonių nekentėjas. Nuorodos pabaiga. Taigi, kalbant apie Bonapartą, galima bolėti ašaras arba leipti jokais, kad tik būtų nepykantus. Jokių kitų minčių apie tą žmogų, kaip jį vadindavo, Marijui niekados nebuvo kilę. Jis jų tvirtai laikėsi, nes iš prigimties buvo atkaklus. Jame glūdėjo užsispyrę žmogytis, nekenčias Napoleono. Tačiau skaitant istorijos knygas, o ypač studijuojant istorijos dokumentus ir medžiagas, jam pamažu prasiskleidė tą šydas, kuris lėpė Napoleoną nuo Marijaus akių. Jis pajuto, kad prieš jį kažkoks milžinas – ir jam kilo įtarimas, kad Bonaparte iki šiol jis suprato nemažiau klaidingai, kaip ir visa kita – Kasdien jam viskas darėsi visai iškiau. Iš pradžių beveik nenorom, o paskui apsvaigęs, tarsi pakerėtas, įsėmė iš lėto kopti, kilti žingsnis po žingsnių, iš pradžių tamsiomis, toliau silpnai apšviestomis, pagaliau spindinčios entuzijazmų šviesos nutviekstomis pakopomis. Kartą naktį sėdėjo vienas savo mažame pastogės kambarėlyje, degė žvakį, įskaitė, alkūnėmis pasirėmęs ant stalo prie atidaryto lango. Atsivėrusi prieš jį erdvėje jam kėlė visokiausias svajas, kurios pynėsi su jo mintimis. Koks didingas reginys naktis. Girdi duslius garsus ir nežinai, iš kur jie, matai Jupiterį mirgantį lyg žarijėlį, dvylika šimtų kartų didesnį už žemę. Dangaus mėlynė joda spindi žvaigždės, pasaulis atrodo neapriepiamas. Jis skaitė didžiosios armijos biuletenius, šiuos homeriškus posmus parašytus kautinių lauke – Protarpiais čia užtikdavo savo tėvo vardą, o nuolatos imperatoriaus vardą. Visa didžioji imperija atsivėrė jo akims, jis jauti, kad jo siela tvinsta ir kyla tarsi jūros potvinis. Kartais jam vaidendavosi, kad jo tėvas tartum lengvas vėjo dvelkimas plevena pro jį ir jam šnipžda kažką jausį. Pamažu jis grimzdo į keistas vizijas, tardavosi girdys mušant būgnus, greudint patrankas, gaudžiant remitus – Lygių ritmingų žingsnių žygiuojant batalionus, duslių šuolių, kažkur toli jojant eskadronus, protarpiais jo akis pakildavo į dangų ir žiūrėdavo į spindinčius beribėje gelmėje milžiniškų žvaigždynus, paskui jis nuleisdavo akis į knygą ir čia lyg promiglas matydavo kitus didingus reginius. Jam spaudė širdį, jis jaudinosi, visas virpėjo, duso – Staiga pats nesižinodamas, kas jam daros ir kieno balso įsklauso, Marijus atsistojo, ištiesė pro langą į erdvę rankas ir įsmeigė žvilgsnį į tamsą tylą, į niūrę begalybę, be kraštę erdvę sušuko. Te gyvoja imperatorius. Nuo šio momento praeitį viskas dingo. Korsiko siaubūnas, uzurpatorius, tironas, pabaisa, savo seserų meilužis, komedijantas, ėmęs pamokas iš talma Jafos nuodytojas, tigras, buvo naparti, visa tai iš jo sąmonės dingo ir užleido vietą slėpiningam, visą apimančiam akinamam spindesiui, kur nepasiekiamame aukštyje žiūrėjo bliškus marmurinis Cezario fantomas. Jo tėvui imperatorius buvo tik mylimas karvedys, kuriuo įžavėjosi ir kuriam ištikimai tarnavo. Marijui Napoleonas buvo kažkas daugiau – Jam tai buvo likimo skirtas prancūziškos formacijos valstybės kurėjas, paveldėjęs iš romėniškosios valstybės teisę valdyti pasaulį. Tai buvo įstabus griovimo architektas, Karolio didžiojo, Liudviko XI, Henriko IV, Rišelje, Liudviko XIV ir visuomenės gelbėjimo komiteto siekių tesėjas. Be abejo turės trūkumų, daręs klaidų ir net nusikaltimų, kitaip tariant, žmogus – tačiau didinga savo klaidose, spindinti savo trūkumuose, galinga savo nusikaltimuose. Tai buvo likimo skirtas žmogus, privertęs visas nacijas kalbėti apie prancūzų naciją, kaip apie didžią naciją. Dar daugiau pačios Prancūzijos įkūnyjimas užkariavęs Europą savo kalaviju, o visą pasaulį savo skleidžiama šviesa. Marijui Bonapartas atrodė kaip spinduliuojanti vizija, kuriai lemta visuomet stovėti sienų sargyboje ir saugoti ateitį. Despotas, bet taip pat ir diktatorius. Despotas, kurį pagimdė Respubliką ir kuris suvedė revoliucijos balansą. Kaip Kristus buvo žmogus dievas, Napoleonas jam tapo žmogum tauta. Kaip ir visi neofitai, Marijus apsvaigintas naujojo tikėjimo skubėjo jo persiimti ir šiek tiek jį perdėjo. Tokia jau buvo jo prigimtis. Kartą atsidūręs nuo žulnioje plokštumoje, jis beveik negalėdavo susilaikyti jį apimė Napoleono špagos fanatizmas, kurį jo prote sustiprino entuziastiškas atsidavimas idėjai. Jis nepastebėjo, kad žavėdamasis genijumi, drauge žavisi ir grube jėga. Kitaip tariant, kūrėsi dvigubą kultą, iš vienos pusės dieviško prado, o iš antros žvėriško prado kultą. Darys ir kitokio pobūdžio klaidų. Jis priėmė viską be jokių išlygų – Šitaip ieškant tiesos galima patekti į klaidingą kelią. Skleidinas kažkokio begalinio pasitikėjimo jis sutiko ištisai su viskuo. Ar smergdamas senojo režimo nusikaltimus, ar vertindamas Napoleono šlovę, jisai įstojęs į savo naująjį kelią nepripažino jokių aplinkybių, nei švelninančių, nei sunkinančių. Šiaip ar tai buvo žengtas didžiulis svarbo žingsnis. Ten, kuris anksčiau buvo matęs monarchijos žlugimą, dabar išvydo Prancūzijos iškilimą. Pasikeitė jo orientacija, kas buvo saulėlydis, dabar tapo saulėtekiu. Jis atsigrėžė į priešingą pusę. Apie šį vidinį Marijaus perversmą jo šeima nieko nenumanė. Kai šio slepiningo vidinio proceso dėka jis galutinai nusimeti seną burboniškąjį ir ultrarojalistinį apvalkalą, kai nusitraukė aristokrato ir Jakobito rūbą, kai tapo grynų revoliucionierium, tikrų demokratų ir beveik respublikonų, tada nuėjo pas graverį Orfevro krantinėje ir užsisakė šimtą vizitinių kortelių su tokiu įrašu. Baronas Marijus Ponmersi. Nuoroda Jakobitais buvo vadinami anglų bajorai karaliaus Jokūbo antrojo šalininkai. 1688 metais sutvirtėjusi anglų buržuazija išvarė Jokūbą antrąjį ir jo vietoje pasodino į sostą savo karalių Vilhelmą Oranietį. Nuorodos pabaiga. Tai buvo visai logiška išdava to vidinio pasikeitimo, kurio pagrindą sudarė jo visapusiškas linkimas į tėvą. Bet jis neturėjo pažįstamų ir negalėjo palikinėti savo vizitinių kortelių pas durininkus, todėl jas įsidėjo į kišenę. Antra natūrali to pasikeitimo išdava buvo ši. Kuo artimesnis darėsi Marijui tėvas, kuo brangesnis jam darėsi jo atminimas ir visa tai, dėl ko pulkininkas kovojo 25 metus. Tuo labiau tolo sunaitis nuo senelio. Pono Žilnormano būdas, kaip mes jau sakėme, jam seniai nepatiko. Jų santykiuose buvo jau pastebimas tas disonansas, kuris paprastai atsiranda tarp primto jaunuolio ir lengvabūdiško senio. Žeronto lengvapėdiškumas erzina ir žaidžia Verterio melancholiją. Nuoroda Žerontas įsimylėjusio senio tipas Moliero komedijose. Verteris jaunuolis nepatenkintas gyvenimu, apimtas melancholijos dėl beviltiškos meilis ir nusižudęs. Gėtės jaunojo Verterio kančios. Nuorodos pabaiga. Kol jų politinis pažiūros ir jų įsitikinimai sutapo, dar buvo tiltas, kuris jungė Marijų su ponu Žilnormanu. Tam tiltui griuvus tarp jų dviejų atsivėrė praraja. Bet to Marijui kėlė neapsakomą pasipiktinimą mintis, kad būtent jis, pona Žilnormanas, kažkokiais kvailais sumetimais negailestingai atimė jį iš pulkininko, atskirdamas tėvą nuo sūnaus ir sūnų nuo tėvo. Marijaus meilė tėvui buvo tokia gili, kad jis beveik ėmė nekesti senelio. Tačiau, kaip jau sakėme, visą tai įslėpė savyje, tik darėsi vis šaltesnis ir šaltesnis, prie stalo būdavo nekalbus ir retai pasilikdavo namie, kai teta jį už tai bardavo. Jis labai švelniai ir mandagiai teisindavosi mokslų, paskaitomis egzaminais, konferencijomis ir taip toliau. O senelis savo diagnozę laikė neklaidingai ir tvirtino. Įsimylėjęs apie tokius dalykus aš nusimanau. Marijus retkarčiais išvažiuodavo iš miesto. Kur jis važinėja, klausdavo teta. Per vieną iš tokių išvykų, kurios niekomet ilgai neužtrukdavo, jisai vykdydamas velionio tėvo pavedimą, buvo nukeliavęs į Monfermeilį ieškoti buvusiojo Vaterlo seržanto, smuklininko Tenardie. Tačiau Tenardie buvo subankrutavęs, smuklį uždaryta ir niekas nežinojo, kas jį nutiko. Marijus keturias dienas nebuvo namie, tiek kur sugaišo beieškodamas. Aišku, kalbėjo senelis, vaikinas išdikauja – Tuo tarpu namiškiai lyg ir pastebėjo, kad Marijus ant krūtinės pamarškiniais nešioja kažkokį daiktą, juodų kaspinėliu pakabintą ant kaklo. Septintas skyrius – koks nors sijonas. Mes esame paminėję Uloną. Jis buvo tolimas pono Žilnormano sunienas iš tėvo pusės, tarnavęs kažkurioje įguloje toli nuo giminių ir šeimo žydinio. Leitenantas Teodiulas Žilnormanas atitiko visas sąlygas keliamas vadinamajam žaviam karininkui. Jis turėjo panelį staliją, šauniai užriestus į viršų ūsus ir kažkaip pergalingai mokėjo vilkti žemę kardą. Teodiulas labai retai atvykdavo į Paryžių, taip retai, kad Marijus niekuomet jo nebuvo nematęs, matęs, Pusbroliai vienas antrą pažino tik iš vardo, rodos jau esame sakę, kad Teodiulas buvo tėto Žilnormano mylėtinis ir dėl to labiau jai patiko už Marijų, kad ji jo nematydavo. Kai žmogaus nematai, gali tarti jį esant visais atžvilgiais tobulą. Vieną rytą vyresnioji panelė Žilnorman grįžo į savo kambarį tiek susijaudinusi, kiek tik jai leido jos romus būdas – Marijus vėl paprašė senelį leisti kelioms dienoms išvažiuoti, pridurdamas, kad nori išvykti tą patį vakarą. Važiuok, atsakė senelis ir pridūrė pats savo reikšmingai pakėlęs aukštyn antakius. Jau kelintas kartas jis nakvoja nenamie. Panelė Žilnorman užlipo į savo kambarį labai suintriguota ant laiptų metus išauktuką. To jau per daug ir klaustuką, bet kur jis pagaliau važinėja. Jina įtarė, kad čia turi būti koks nors mažiau ar daugiau smerktina širdies nuotykis. Įsivaizdavo moterį prieblandoje pasimatymą, paslaptį, į kurią įmėlai įkištų savo akiniuotą nosį. Meilės paslaptis – toks pats skanus kasnelis, kaip ir kokia nauja paskala. Šventos sielos mielai tuo gardžiuojasi. Giliuose šventaivų slaptynėse visuomet esti tam tikri ištekliai smalsumo skandalingiems įvykiams.